consumo de YouTube kai televido ce infanoi. Se infanoi passigas plida tempo antau ecrano ol alifoie, oni attentu kion kai cun ciu ili spectas. Metastudajo montras, troda passiva consumo IA estas malfavora por la disvolvo de la lingvae capabloi sed se ali flanque estas consumatai instruai en havoi, au se plen cresculoi cun spectas, tiam la infanoi povas ec profiti. Sedum la cron virusa criso, la homoi estis devigatai resti heime, dum plurai semainoi, tio trafis precipe la infanoin. Ciuia besonas plida movigio, cae la socia in contacto in exter la domo. Malgrandai infanoi tiel ofte rapide enuigas, cae en tiu situazio, pli ofte ol cutime, la gepatroi permessas al ili sidi antau ecrano, porce televidai programoi, YouTubeai filmetoi cae tiel plu stopu la truoin de la tempo passigo. Tion confirmas analisoi, quiui constatas, che ecte la comenzo de la enfermigio pro la criso, la homoi generale consumis plida televido au plida el sendo fluai servoi, ciel exemple Netflix. La gepatroi ja constias, che tio povas esti problemezza. ancau exter crisai tempoi, la consumo de tiai rimedoi, ciam estis temo en la debato pri educado. Tio ec pli acrigis pro la crescanta disvastigio de la novae ciferezzae rimedoi. Laudire, la passiva consumo blocas au procrastas lern cae evolu eblezoin. Precipe lautio suferas la acciro de lingvo, se ocasas mal plida comunica interchangio cum plen cresculoi cae cum sam agiuloi opinias expertoi. Tio lau ili povas habi vastain consequenzoin, exemple por la successo en lerneio cae professio. Esploristoi de la Universitat de Calgary en Canado, por meta studo sistemetse trasercis la facan literaturon. Fine, en la analison en fluis la datumoi el quardec du un studagioi cun en tutte dec hoc mil naucent quin partoprenintoi. La plei mal datumoi devenas el la mil naucent septecai jaroi, la plei novai el la pasinta jaroi plei multae datumoi basigas sur enketiloi. Cai facte, plei multae studagioi trovis negativan contexton inter antau ecrana tempo cae disvolvigio de lingvai capabloi. Tio estas, iu pli longe infano sidas antau ecrano, des pli signife gi post restas en la lingvai capabloi. La effecto lautio ja ne estas tre granda, set tamen signifa, do ancao je la nivelo de la tuta socio. La resulto e crome substrecas che tiu distra tempo passigo ne taugas precipe por tre etai infanoi subtec ok monatoi, scribas la autoroi. Ju pli malfrue, la idaro comenzas consumi sur ecrana indistrajoin, des pli bone estas, accentas las ciencistoi. Studoi, ciui aliflanke occupigis ancau cun la enhavoi, cae la circonstanzoi de la consumo, montris iom pli differenzan bildon. Se la gecnaboi spectis precipe instruain, cae pedagogie valorain programmoin, tiam almenau la pli agiai infanoi havis el statistica vido ec avantagion en la disvolvigio de la lingvae capabloi. La samo validas por infanoi, kiwi sidas cefe cune cun la gepatroi au cun aliai plen cresculoi antau ecrano. Precipe knaboi shaine profitas el tio. Versaine tion causas la croma comunicado, quiu pli ofte ocasas ce comuna spectado. Plen cresculoi supposeble ancau helpas compreni programon, cae giuste en gin mens. Crome la infanoi en tiu caso, certe spectas agicon gruan programon. Compreneble, la disvolvigio de la lingvae capabloi dependas de multae aliae factoroi, accentas la autoroi. Al tio appartenas exemple la socioeconomia fono, set ancaula la comunica intersangio cundage patroi. Iu pli multe ili parolas cun siai infanoi, des pli bone estas. Giuste tiu recta comunicado ofte farigias victimo de la ecrano la passiva spectado ancau fortenas lautio la infano in de multai aliai afferoi, exemple de movigio, legado, designado au ludado. Ec plei bona televida programo ne povas anstataui tiwin Pro Protio, tempa limigo de la spectado, ciu case havas senson, diras la studajo plei multai usatai datumoi ceter rilatas al tradizia televida spectado au al televidezza consumo ce computilo. La hodiau en la ciutago cie aperanta compufono en plei multai studagioi ancorau ne ludis rolon. La rolo de tiui apparatoi por la disvolvigio de lingvai capabloi urge devas esti esplorata.